ღმერთი ხარ მშვიდობისა და მამა მოწყალე და დიდი საზრახვის ანგელოსი საკვირველი თანამზრახველი მომივლინენ ჩვენ რომელი მომიძღვა დღეს ნათლად და უღაღადებდეთ ღამით განაღვიმს თოფ ჩვენ გალობლად შენ კაცთ მოგვარებ